zato što je veliki problem našeg vremena blud, da nam naš uvaženi šejih kaže za kazne na Dunjaluku i na Ahiretu Džezakumullah Hayr. Bismillah, alhamdulillah, vissalatu vissalam, rasulillah. U vremenu u kome živimo i okolnostima koje se nas okružuju, vidimo vremenu gdje je džahilijet, znači mnoštvo, i gdje mnogi nemaju uopšte akideti vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahove kazne na onome svijetu koje je Đelešenu pripremio i obračun. Tako da mnogi žive životom džahilijeta, znači nemaju kod sebe stid, nemaju sve norme koje treba imati kod sebe da bi bili od onih koji će zamrziti ono što Đerle Še'nu zabranjuje. Stoga poziv svakome čovjeku da se boji Allah subhanahu wa ta'ala i vrati na temelje vjerovanja. Kada čovjek prizna i pokori se Allah subhanahu wa ta'ala, onda će mu Đerle Še'nu dati da zamrzi ono što Đerle Še'nu je zabranio a dok živimo u vremenu, znači da čovjek ne vjeruje i nema osnovne postavke, to je period kao što je bio period mekanskog perioda kada su ljudi džahilijetu, ne znajući principe i dobrotu onoga što šrijet nosi sa sobom, radili, živjeli bez pravila ne znajući upravo koja je dobrota u onome što Đelešenu je ostavio. Allah je stvorio strast i dao mogućnost braka i naredio brak. Tako na takav način čovjek znači, živi u skladu sa propisima i ono što mu treba njegovoj prirodi udovoljava na način s kojim Allah subhanahu ta'ala ostavio, a izbjegava ono što je poniženje. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala za uputu. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala omili iman. Allahumma rabbena habib lejna iman. Wa fi kulubina. Wa kerrihi lejna l-kufr. Wa l-fusuqa wa l-isjan. Wa jalna mina rašidin. Allahu omili nam iman u našim srcima. I čini ga lijepim. Pa da volimo ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli. A mrzimo što ono djelešeno što zabranjuje. I da bude učinio od onih koji mrze i preziru nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i ono što je grije. A temelj za to jeste upravo iman i vjera u Allaha subhanahu.